36-nji. Ögdilmiş alika oshpaz boshlig'i dasturxon sog'uvchining qandoq bo'lishi kerakligini aytidi Ögdilmiş javob berdi va shundoq dedi ali bu ishga ishonchlik xushbeil kishi kerak kishilarning sarxili chin to'g'ri kishini tanlab ilib osh suv ishini uningga topshirish kerak bu айт ayt chin ishonchli тап. top u samimiy ishchan uyatni biladigan bo'lsin sodiq xizmatchi ishonchlik chin kishi begiga butun жан jon tenini beg'ishlaydi bakka barcha xatar goldin keladi oshpaz qiladig'inini qilib qo'ysa uningga kim ora baglar har qandoq yerda o'zini ko'zitishi kerak bo'libmi yemak ichmakda ehtiyot ko'zini ichishi lozim xalqni boshlig'uchi kishining minglab dushmani bo'ladi kimning dushmani bo'lsa uningga to'zoq qurilgandir bu kishi ya'ni oshpaz ishonchlik chin haqqoniy bo'lmasa yemak ichmakda baglarning ishi xatarlik bo'ladi Buningga peshqadam koni bir xizmatchi kerak. Bakka ko'yinib, tomiqini lazzatli qilib vaqtida basim. Ko'rsatgan xizmatlari singdirgan amgiki ko'p bo'lsa, bag uningga ishinib ko'yinsi bo'ladi. kishilarning yaxshisi va o'ziga munosib aql alomati bo'lgan kishi nima deydi angla qaysi narsaga ko'proq amgak singdirgan bo'lsa shu narsa hammadan aziz va so'yimlik bo'ladi odam umrini nimaga sarf qilgan bo'lsa shu narsa aziz jondan qadrlik bo'ladi amgakka berilmagan umriga esitda hayot uchun afsuslanma amgak uchun afsuslan umr o'tib ketadi kishi echinib ig'iz ochmaydi lekin amgak zoya bo'lib ketsa buningga uzun yil echinadi oshpaz naati ko'zi to'q ko'ngli boy bo'lishi lozim pokiz va husni chiroyi oydek ko'rkam bo'lishi kerak din shariatni biladigan taqvodor bo'lishi kerak ashundoq kishidan to'g'riliq keladi baglarning tabiiti va o'zi toza bo'ladi yemak pokiz bo'lmasa qandoq yigili bo'ladi qo'zam oshpaz pokiz bo'lsa pokiz tomoq beradi g'izo tomoq pokiz bo'lsa kishi so'yinib yeydi ko'zi och kishi tomoqqa ochlik qiladi oshga qo'l tekkizib oshni bulg'aydi ko'zi och kishining qiliqlari sat bo'ladi qiliq satligi киши uchun tangdishi yo'q kasaldir qanchalik ishonchlik чин ва to'g'ri odam bo'lmasin uningdinmi chin ishonchliki o'zing buni bil chin puxta kishilarga ishonch qilg'uliq biroq kishi o'ziga ehtiyotda bo'lib beshini ko'zatgulik buningga taqlidan munu so'z keldi bu so'zni unutma ey yaxshi kishi hammaga ishongin lekin o'zingni ko'zatgin o'z ko'zinglar o'zingga sodiq bo'la olaydi hamma azizlardan azizroqi sening jeningdir aziz jeningni osirg'in so'zingni uzartma oshpazlarning chiroy shakli ko'rkam qiliqlari uz bo'lishi chash soqili qirilgan qomatlik dili bilan tili birdek bo'lishi kerak ko'rkam kishilar ko'zga pokiz ko'rinadi g'izo tomoq pokiz bo'lmasa bo'g'izga turib qoladi bir xudo pok pakizlikni so'yidi pokizlik bilan kishi yaxshi nomga erishadi pokizlikni hamma kishi orzu qiladi osh pokiz bo'lsa kishi uni orzulab yeydi nopok kishini tomoqdan yiroq tutquliq kişinin kishining ishimi nopok bo'ladi oshpaz to'g'ri duruz qiliqi ishonchlik bo'lishi kerak to'g'ri bo'lmagan kishi huy paylini tuzitanmaydi agar oshpaz boshliqi agri bo'lsa uning xizmatchilari hammasi agri bo'ladi bo'shang odamlar yemak o'g'rilari oshxonaga to'plansa bag dostiqnining qandoqmi ko'rki bo'lsin kishi to'g'riliq bilan yaxshi harakat qilishi lozim shundoq bo'lgandilar orzu qilgan so'yinchiga erishalaydi qiliqi to'g'ri kishi nima deydi angla qiliqi to'g'ri bo'lsa dunyo ne'matlariga ega bo'la oladi to'g'ri odam qayerda bo'lsa kuni qutluq bo'ladi kishi to'g'ri harakat qilsa kuni qorong'ulashmaydi xiyonatchi qayaga qadam qo'ysa foydali narsalarning hammasi yiroqqa qochadi xiyonatchi kishi qayerda qo'l uzartsa dengiz bo'lsimi so'g'iladi yerlar quriydi oshpaz boshlig'i bagni nihoyat yaxshi ko'radigan sodiq bo'lishi hayoliq o'zini yig'olaydigan bo'lishi kerak idrokliq ham bilimlik bo'lishi tamoq vaqti bo'lganda chabdas bo'lishi kerak qoidi yo'sin bo'yicha harakat qilib xizmat qilishi kirish chiqishda o'zini to'g'ri tutishi kerak aqlini ishqa silib o'zini ko'zitishi bilimini ish qilib ko'zini teyishi kerak bagning yaxshi nomini tilab uningga vafo qilishi kerakki bu yaxshi nom bilan uning nomini mangu bo'lib qolsin idrokli kishilar yaxshi nom tilaydi bilimli kishilar ishonchlik bo'ladi idrokli kishilardan kishilik keladi bilimli kishilar odamning odamidir idrokliq kishi nima deydi angla idrokliq kishi odamlarning sarxilidir aql idrokliq vafodor kishi odamlarning esilidir u boshqalar uchun har vaqt o'zini pido qiladi nopok bevafo qiliqlari past odam va'da qilsimu so'zida turmaydi ey ali mana hammani so'zladim oshpaz boshliqi ana shundoq bo'lsa bo'ladi dasturxonga tushib tovoqlarni qo'yganda bag uningdan shubhilanmay g'izolini olaydi ey ali mening bilganlarim shu edi ko'nglimda borini endi aytib berdim alining o'gdilmishki suoli alik aytdi buni angladim va tushandim Yana bir so'zim ba, unimi aytib bergin. Manga endi bosh idishchini tushandirgin. Ichimlik ishlarini qandoq qilishi kerakkin. Bag uningga ishonson, bag ko'ngli putib, uni to'g'ri deb bilib, qo'lidan sharbat ichsin.